Die Jere het met Moeses bij die tabernakel in die woestijn van Sinaai gepraat. Dit was in die middel van die lente, in die tweede jaar nadat Israël uit Egypte weg is, neem een census op van al die Israëlieten volgens hulle stammen en hulle familiegroepen. Stel een lijst op met die namen van al die weerbare maans boot 20 jaar. Jij en Aaron moet dit doen, uit elke stam moet de leier jullie help. Die namen van die maans wat jullie moet bijstaan uit die onderscheide stammen, is Stamleier Reben Elisir sien van Sireus Simeon Salmiel sien van Sireus Sagai Hida Nachson sien van Aminadab Usaskar Netanel sien van Saar Sebun Eliab sien van Gelon Wosefse Seens, Ephraim Elisama sien van Amihut Manasse Gamliel sien van Tedasir Benjamin Abidan sien van Geduni Dan Achieser sien van Amisadua Oserpachiel sien van Okran Gat Eliasaf sien van Reuel Naftali Achira sien van Enan dit was die leiers wat uit elke familie gekies is. Moeses en Aaron en die leiers het daar diezelfde dag nog die volk bij mekaar geroep. Elke man boe 20 jaar is volgens sy stam en familie naam geregistreer. Hulle is daar in die Sinaiwestein getel, precies soos die Heere vir Mooses gesê het. Die mans boe 20, wat kon gaan veg, was, stamgetal Reuben, die oudste sien van Israel 46.500, 22 tot 23. Simeon 59.300, 24 tot 25. Gaat 45.650, 26 tot 27. Jeda 74.600, 28 tot 29. Iswaskar 54.400, 30 tot 31. Sebon 57.400, 32 tot 33. Ephraim sien van Josef 40.534 tot 35. Manasse sien van Josef 32.236 tot 37. Benjamin 35.438 tot 39. Dan 62.740 tot 41. Als er 41.542 tot 43. Naftali 53.400 Dit was die getalmans wat kon gaan veg van 20 jaar en ouder, wat Moses en Aaron getel het volgens hulle families. Al die Israëlieten boot 20 wat kon gaan veg, is volgens hulle families getel. Hulle was al te saam 603.550. Die leviete was niet hierbij ingesluit nie. Die Heere het vir Mooses gesê, Jy moet nie die stam van Levi insluit by die reis van Israël wanneer jy hulle tel nie. Jy moet die Levite oor die tabernakel van die verbond aanstel, plaas hulle in beheer van al sy meubels en toebehore. Hulle moet dit vervoer wanneer jy trek. Hulle moet ook vir sy toebehore zorg. Hulle moet die tabernakel verzorgen en daar rondom hulle tente opslaan. Wanneer jy verder trek, moet die Levite dit elke keer afbreek en weer opslaan. As enig iemand anders waar nabij komt, zal hij doodgemaak word. Elke stam moet op zijn bepaalde plek gaan staan onder die vanel van zijn afdeling. Die leviete zal rondom die tabernakel van die verbond kamp opslaan om die Israëlieten te beschermen tegen die woede van die Heere. Die leviete moet bij die tabernakel waag staan. Die Israëlieten het precies net zo so gemaakt soos die Heere vir Mooses gesê het.